goeiemiddag, omal wat ingeskakel is, waar jy vandaan mag luister, enige plek in die wereld, eh, kan jy hierdie stasie opvang en saam luister. As jy net die rechte kode het, en ek geloof as jy my kan hoor, het jy die rechte kode en jy is hier saam met my. En eh, dit is vrijdagmiddag, 3 uur, en die kenwijsie sê, dit is treffers van Toeka tot nou aangebied, dier my Ludwig Venter. Oké, okay. Um, ehm, ja, ek nou net vir julle vooraf sê, dat ek het uh, vir die groep op uh, die Skype groep van uh, Global Arts het ek genoem, uh, hulle moet elkeen vir my so liekie of twee gee, en ek het tenminste een liekie van elkeen gekry, en uh, so, dan gaan hulle muziek heel hierso van so kwart voor vijf af, gaan ek eh, daarmee, gaan ek die laaste uur, gaan ek uh, uh, uh, wat noem is het uh, uh, Global Arts uh, uur maak met uh, die keuse of muziekkeuses van die uh, members daar. Ok, andersens gaan ons maar nou aan, soos normaal, van die 3 uur tot kwart voor 5. So jylle moet lekker luister. So jylle paar uh, eh, koeies hier op die uh, speelhuis en ek glo jylle gaan allemaal geniet. Ons gaan somme afskop met die ou bekende die by ons al geboortenaam was, Lucille Marie Raymond Savoy. En sy het in Kakolum groot geword. Daar uh, leer kitaar speel, mandolin speel, hy praat natuurlijk van Lucille Star en die dikkie wat sy vandag vir ons gaan doen, Send me no roses, sy wil nie roos heen nie. Send me no roses, please no more roses. is you. All I need most you. Without fail, every day since you went away, the doorbell rings. You're sending roses again. in my room old petals fall. But darling, that's not all. I read your card, then a million is you What I need most is you Prachtige sang daar van Lucille Star een van die vrouwens met die mooiste wat sy mens het noem uh, vibrato in haar stem uh, so natuurlijke ene Right. Op die draaitafel, Belly Hoo, Suid-Afrikaanse groep, ne? Uh, hulle doen Man on the Moon. Die groep is in 1974 in Johannesburg gestig, oorspronkelike lede bestaan uit Derek Dryan, hy die doen die koor, Attie van Wyk, sleetelborde, Mick Matthews, gitaar en koor, Fergie Ferguson, eh, uh, oh, klink of hulp van die plaas afkom, Fergie Ferguson. Uh, Bas en koor, Cedric Samson, hy, Cedric Samson, daar eenste hy, was saam met my in die army gewees. Uh, ek was in die medics, on uh, uh, voortrekker hoogte, en hierdie oukie daar rondgeloop, ek so sê, hy het een groep oorals wij gaan, is daar so een hele groep om hom gewees. Hy was baie gewild gewees en hy toe van medics af het hy hom ingetrek na die uh, eh, Weermacht orkest uh, eh, um, ehm, wat noem is het uh, eh, ja uh, uh, de, peloton <laughs> noem het maar peloton dan ja, het hy oorgegaan soen toe en uh, ek het hulle ook gaan dophou in Kaapstad in 19... 75 het hulle gigs daar gehad by een of ander hotel daar so, het hulle elke aand opgetree en ek het daar, het ek na hulle gaan kyk ook. Hulle het in 1981 die toptreffer gehad, uh, Man on the Moon, en dit is die een wat ons gaan luister natuurlijk, is julle gereed, 1980 is hy, en hy is Man on the Moon, van Ballyhoo. Ballyhoo. me now and forever. Although there's plenty of fish in the sea, be wise for me, man on the moon. If there's a man on the moon, daar is een mannetje op die maan, sê hulle. Ja, so, uh, het julle omal gesien, sê hulle so in die aande kyk na die maan. Uh, sy is prachtig op die oomlik in elk geval, sy is so mooi, uh, helder, om na te kyk. Uh, dan sê julle hier aan die kant van die maan, sê julle so, die mannetje is daar. Uh, gaan, gaan speciaal uit vanavond, dan kyk julle net, en dan laat weet julle my ene van die tyd, of julle die mannetjie daar <laughs> in die, ma in die maan gesien het, hoe, gaats, nee, daar gaan die moeilijkheid kom, uh, maar in elk geval, kom een stap aan met die program, en die groep wat nou vir ons gaan entertain, McCully's Workshop, nog een Suid-Afrikaanse psychedelische rockgroep, Hulle eerste album is vervaardig dier Billy Forrest op die uh, etiket van True Town Records in 1968 uh, eh, het hy by uh, True Town platemaatskapie aangesluit. Die album uh, gebruik een aantal muzikale stijle wat beïnvloed word dier die Beatles, uh, soos uh, in besonder was het Sgt. Pepper en dan Frank Zappa, dit is van Pink Floyd en die Moody Blues, Threshold of a Dream. McCallie's Workshop met de baie populaire likkie. En wat is die populaire likkie van hulle? Yep, The Buccaneer. 16 men on a dead man's chest Will I see you tomorrow? 16 men and I'll see the rest I won't beg, steal or borrow I won't beg, steal or borrow Buccaneer. bakkeneer, dit klink vir my so, wat noem ons dit, uh, krimineel, wat daar aangaan. Maar in elk geval, <clears throat> nie hier nie, ek hoop nie hier nie, uh, kom ons stap aan, en hier, wel, die, eh, die groep van nou net, uh, eh, McKellie's Workshop, hulle klink vir my baie uh, professioneel, klink asof hulle goed sou doen, in, uh, wel, uh, universeel die hele wereld deur in, in uh, ja, ek geloof hulle so. Mark Lindsay, hy is gebore 9 maart 1942, Amerikaanse muzikant, vooral bekend as hoofsanger van die rakgroep uh, eh, Paul Revere en Riders. Lindsay is uh, in Eugene, Oregon gebore en was die tweede van acht kinders van uh, George en Esther Ellis Lindsay. Die gesin het in na Idaho verhuis toe hy jonk was waar hy gewilde uh, eh, by eh, eh, Wilder High School bygewoon het. Hy gaan vir ons ook sing vandag en een wat ek baie baie lang klas gehoor het is hierdie liekie wat hy vandag vir ons gaan doen en dit is Arizona. Hey Joyce Wertley daar van Arizona. Hey, jy sê jy is ingeskakel. Ja, uh, baie welkom by vanmiddagse program. So, eh uh, kom ons kyk of jy hoor Mark Lindsay, hy sing Arizona, en jy is in Arizona, ek wonder of hy uh, surprise in mind het, en uh, of hy van uh, uh, ander dorp daar praat, maar hier kom Mark Lindsay, lekker luister. MUZIEK to San Francisco, she must have lost her way. Posting a poster of Poncho and Cisco one California day. She says she believes in a Robin Hood and brotherhood and colors of green and gray. And all you can do is laugh at her. Doesn't anybody know how to pray? your pride. You're acting like a teeny bopper runaway child. And scrape off the paint from the face of a little town saint. Francisco, I will be your way. I'll be the Count of Monte Cristo, you'll be the Countess May. you can believe it in Robin Hood and Brotherhood and rolling the ball in the hay. Mark Lindsay, soos ek sê, is een wat ek baie, baie lang laatst gespeel het, daar die Arizona van Mark Lindsay. Ok, um, ja, my dame, Olivia Newton-John, 26 september 1948 is sy in Cambridge, Engeland gebore, haar familie het verhuis na Australië toe sy net 5 jaar oud was, haar ma was Duits, haar pa was Wallis, en uh, hy was een professor in Duits op Cambridge en Melbourne, ten spuite van haar akademiese achtergrond, het sy van vroeg af al belang gestel in muziek en sang, en sy het op school al reeds die groep The Soul Four uh, eh, eh, gestig, saam met haar schoolvriende. Nou, sy van dag gaan sy vir ons optree, en sy gaan vir ons bring, jyp, dit is een van haar heel eerste liekies hierdie, uh, reg, reg in die begin, If Not For You van 1971 Olivia Newton-John If not for you Babe, I couldn't even find the door I couldn't even see the floor Not For You, sê Olivia Newton-John van 1971 af en dit is immer groen, het sal so bly, uh, so lang as wat uh, wel ons muziek maak. Um, ja, ek sien nou, ok, ek, uh, Kempton Park is sterk verteenwoordig hier so vanmiddag, uh, eh, Hanlie van Rooyen, totaal uitgeris daar van die berge af, is terug in die land van die levendes, en uh, of, <laughs> in die land van uh, ja, Sodom en Gormora, daar waar hulle is, en uh, dit is in Kempton Park, sy is, uh, uh, sy sê, sy, sy is ingeskakel, en sy luister lekker, en dan ook daarvan, uh, precies die plek, van uh, Kempton Park, sê, Letty, goeiemiddag, sy sê dit gaan goed, en uh, sy voel die seisoene verander, dit is waar, de mens voel het nou veraf, vir al die afgelopen week en half, sal ek sê, uh, kan mens voel, ah, hier is iets aan die kom, en dit is somer, of lente dan, as ons nog nie by die somer kan kom nie, maar ek weet van die tyd, waar het, dit is baie jare terug, september maand het het weer gesneeuw. So, uh, ek, uh, jy weet, ek is maar uh, eh, uh, ongeloovige Thomas. Nou, uh, Letty sê, sy wil vir pa Henny, maar Grita en sis Lena, baie groete stuur, en vir amal wat uh, saamluister, en sy geniet die program alreeds. Ok, nou, um, ja, En Joyce Wertley, sy sê nou hierdie Arizona liekie, uh, laat haar nou net dink daaraan, dat in September die 18e, en uh, is sy al 30 jaar daar in die buitenland in Amerika. Hy weet met ons een reunie was sy hier in Zuid-Afrika, en sy het so een of twee keer al vir haar broer en sister kon keir hier so. Uh, die sister is ook nou lewe, so is nog net die broer wat hier is, uh, en dan het sy seens uit die hevelik, eh, wat, eh, wat sy ook uh, gereeld sien. En uh, ja, joy. Uh, en as jylle kyk, sy kan nog Afrikaans praat, sy het hier in Afrikaans gespr, uh, geskryf, Arizona, speel nou lekker. Kan nie glo, dit is in September 18e, wat ek al 30 jaar hier sal wees nie. Uh, Mes sal dink, uh, jy weet, Eh, ek onthou een vriend van ons, van ons amal, George Moises, eh, <laughs> hy het omtrent vijf jaar na school, toe loop ek om in Durban raak, en uh, ek meen ons was in een plaat Afrikaanse school, in Senegal, die center van die boerenkolonies, en uh, kreeg ek om daar in Durban, en toe ek met hom beginne gesels, ek sê, hey George, hoe gaan het? Hy sê, um, uh, I'm sorry Lou, you'll have to speak English, jy weet, ek kan nie glo in drie, vier jaar uit die school uit, uh, <laughs> maar uh, eh, ok, het was George gewees, ons allemaal ken hom. En uh, ja, hey, die program moet aangaan, ek kan nie hier sit en gesels met julle nie, uh, en dan gesels julle nie eens terug nie, kom, die uh, uh, WhatsApp uh, forums is daar, specifiek vir julle om op te gesels met my. Ja, Uh, ons is nou by wie? Yep, All About That Bass. Dit is die debiet solo van die Amerikaanse sangeres, Likkie Skryver en uh, haar naam was Megan Elizabeth Trainor, geboore uh, 22 december 1993. Hoekom het ek altijd gedog, sy is baie, baie ouwer as dit. 1993 geboore, dit is nou die dag man, en uh, ja, sy, sy die stijl van Eh, die put another nickel in the Nickelodeon, ek het gedoog, sy is min of meer van daar die era, maar hy sê dit in wit en zwart, sê dit my geboore 22 december 1993, soos eindelijk 1994, wat sy geboore is, sy was, uh, eh, soos sy is nou eh, bitter jong, uh, sy was geïnteresseerd in, in muziek van een jong ouderdom af en in drie albums aan onafhankelijk, vrygestel wat sy tussen 2009 en 2011 geskryf het, is ook nou die dag, uh, so 14 jaar terug. Uh, en, en sy het het self vervaardig ook die, uh, haar muziek is gepubliseer, o, gepubliseer dier Epic Records op 30 juni 2014, uh, uitgesoekte mark vanaf 2014 en 15. Sy sing vandag haar groot Treffer, en dit is een baie populaire liekie gewees in daardie tyd, en dit is All About That Bass.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 Die eerste keer toe ek die plaat hoor, toe ken ek om al. Al die woorde. It's all about that bass. No trouble. It's all about that bass. Uh, ek sien sy sê bass, maar hulle spel het B-A-S-S. So ek het gedoog, is all about that bass. So verskoon my toch man. Champions maak ook foukies. Um, ons inleidingsliekie word gespeel dier ene Ray Conniff. Maar het ander liede ook. Sien net ons inleidingsliekie wat hy op concentreer nie. Nou, hy is op 6 november 1916 geboor en hy is 2, 12 oktober 2002 in uh, sy oorlede Amerikaanse orkestleier en verwerker van, wat vooral bekend is vir sy Rijkonof Singers. Ja, hy het een koor van sy eie gehad en baie unieke stijl wat die koor het uh, dit was so gedurende die 1960s. Nou, Conniff is geboren op 6 november 1916, ja, in Ettelborre, um, Massachusetts in de Verenigde Staten, en hy het by sy pa geleer om tromboon te speel. Hy het uh, eh, versiek, muziekverzorging uit een kursusboek bestudeer, en eh, buiten, en nou, soos ek sê, hy het uh, Memories are made of this, het hy in, vir ons as een inleiding gespeel, maar hier kom hy met een liekie, en die liekie sy naam is net Brazil. Kom ons hoor wat sy van Brazil, of hoe, hoe speel hy Brazil? Brazil. is hoe hy afsluit, Ray Conniff, en die liedjie sy naam was Brazil. Right. Um, Nathaniel, Nathaniel, nie onze Nathaniel nie, hier is Nathaniel of wat, hoe sê mys het in Engels, uh, eh, Adams Coles, geboor in 1919 en oorlede op in 1965. So, hy was maar iets in die 40 gewees, ek het nie geweet, hy het so jonk al oorlede gewees nie, dit is net King Cole. Uh, ja, 1919 gebore en oorlede 1965. Hy was beter bekend as Nat King Cole en die liekie wat hy vandag vir ons bring. Hy was baie rustige sanger gewees en ons luister na sy Ramblin' Rose. Dit is altyd een lekker saamsing, jyne. So, uh, doen het uit volle bors. Ek het jylle ons gesê dat, uh, wat is haar naam? um, Joanna Field, sy het een platekontrak uitgeslaan dier dat sy in die huis uh, sy, terwyl sy afstof en so aan het, sy het volle woords gesing en toe die bierman haar gehoor en die bierman het haar na iemand toegevat wat haar na Pieter Loutus toegevat het en daar sy sterk geword so, sing saam Ramblin' Rose met Nat King Cole hier kom hy Ramblin' Rose Road. Why? King Cole, rustige Ramblin Rose, het jylle toe saamgesing. Ek het jylle nie gehoor nie. Peter Sue Maak, uh, is daar nog mense wat by is. Uh, hulle was een Switserse muziekgroep van Bern, die dorpie Bern. Uh, die lede was Peter Reber, in 1949 is hy gebore. Hy doen die sang, klavier en kitaar, Sue Shell, uh, geboor in 1950 in New York, en sy doen sang, uh, en Mark Dietrich, 1948 geboore, sang en gitaar. Hulle het eh, Switserland vier keer by die Erevisie Song Contest vir Peter Sue en Mark, uh, wat ook bekend is vir bygewilde liekie Cindy, uh, dit word eindelijk dier die Cats gesing, Cindy, Cindy, maar in elk geval, eh, is hulle, eh, won of hulle nie dalkie cats opmaak nie. Ek weet nie, ek, eh, ek sal dit moet gaan naslaan. Ok, die liekie wat ons mee gaan vermaak vandag is ook, uh, uh, ja, Memory Melody. Luister. so maak, Memory Melody, as daar ooit een Suid-Afrikaanse groep was, wat verdien het om een wereld bekend te word, is dit hier die volgende mense, en hulle was die groep Rabbit. Hulle was een Suid-Afrikaanse rockgroep, wat in, in 1972 gestig is. Hulle word ontwikkeld dier een groep, The Conglomeration, bestaande uit lede, soos uh, Trevor Rabin, uh, Duncan Fore, uh, Ronnie Robot, en Neil Cloud. Hulle suksesse het ingesluit eh, op die eh, top van Suid-Afrikaanse treffersluiste te maak met treffers soos eh, Charlie natuurlijk, 1976, en dan het hulle in 1978 het hulle opgebreek. En dit was als net, och dit is so tra tragies, maar in elk geval kom ons brein nie uit daarop nie. Uh, Rabin het later een lid geword van die groep Yes, en vorig Eh, Duncan Forre het by die Bay City Rollers aangesluit. In my persoonlijke mening was hierdie groep baie meer gevorderd as wat die Suid-Afrikaanse mark op daar die stadium gereed voor was. Uh, dit is jammer dat hulle raklewe so kort was as gevolg van, ja, soos ek sê, soveel onnodige politiek in hulle geledere. Hulle sou sekerlik aangeskyf het om een wereldklas groep te woord te en nie net met hulle sang nie, maar hulle stijl en hulle uh, ja, alles wat hulle die manier wat hulle aangetrek het, die manier wat hulle maar in elk geval, dit is tot daarna toe uh, ek seker is hulle sit en terugdink en dink hulle aan wat kon wees en laat ek hulle vertel wat kon wees, rarig wereld, wereld bekendheid. Uh, die liekie wat ek gekies het, hulle het eindelijk die twee groot groot treffers, die uh, uh, een wat ons gaan luister is, Hold On To Love. Baie goed gedoen door die groep Rabbit. Rabbit. sê, ek is seker as jylle daar luister, dan sê jylle met my saamstem met alles wat ek nou net van die groep gesê het. Hm, waar is ek? Ok, Ricky King. Hy is gebore Hans Linger, Lingenvelder op 12 maart 1946 in Rastad. Dit is in eh, Baden-Württemberg en uh, eh, hy is een Duitse kitaarspeler, sy enkelsnitte Verde en Le Rive eh, die top 10 in Duitsland, Oostenrijk en eh, Oost, uh, in Switserland in 1976 en nummer 65 in Australië in 1977 behaal. In Nederland het Verde uh, vroeg in 1977 nummer 10 bereik. En wat hulle nou vir ons gaan doen, Ricky King, eh, eh, sê ek hulle, ek meen Ricky King, is Maria Elena. Hoor net. Is een baie mooie melodie. MUZIEK Elena is die liekie sy naam en dit is Rikie King sy orkest wat daar die uh, eh, uh, eh, een van ons gebring het. Daar was een tyd, ek, uh, dit is hier nie, uh, nie vroeg nie, maar ek sal sê uh, middel tot laat 50s wat die big band klanke soos Rijkonhof nou bijvoorbeeld, ek weet nie of jylle kan onthou hoe klink die inleiding wat hy speel, van Memories en so aan. Dit is Eh, dit was by, dit was dansmuziek, daar was nie een gesingerij, een liekies wat een sing by het, uh, met die danse, nie, maar daar, eh, hy het so lekker, die big band klanke, het so lekker gedans, en dit was asof daar, daar, daar meer danse was, die dames het moet die lang weie rokke, en, uh, ja, het is so half en half een, nee, ek sal nie sê rock and roll era nie, dit is eh, vastdans uh, en lekker vastdans era gewees. Right, die dame, Patricia, jylle allemaal ken vir Patricia Loos, bekende Suid-Afrikaanse TV-anbieder, actrice en sangeres met haar kenmerkende lang blonde haare. Haar eerste al album was uh, Don't Tempt Me, is in 92 uitgereik. Sy het ook verskye TV-programme soos Toyota, Toyota Top 20, Blonde Ambitie, uh, Supersterre aangebied. Patricia is in Gauteng gebore, waar sy in die hoerskool Mondior uh, eh, is gematrikuleer. Uh, eh, sy is in mei 2003 met Mark Woodfield getrouwd en hy het een sien, sy is in 2009 met kanker gediagnoseer, as ek reg onthou was Patricia ook nogal sy kranige gymnast en het op hoog vlakke daaraan deelgeneem. Nou, die liekie wat ons gaan luister van Patricia Loos is Tango Rain. Soos jy kan tango, tango saam met die reen. MUZIEK Chaloos met Tango Rain. Right. Um, die, die volgende een is dis, hy border so aan, ja, ek dink, kom ons maak hom dan. Hy is dan een country, een country liekie, en dit is Rosemary Clooney, wat hom sing, sy is gebore in Maysville, Kentucky. Sy en haar sister Betty het uh, by hulle pa geblei, in 1945 het die Clooney sisters, een plek in uh, Cincinnati, Ohio, sy radiostasie WLW, as uh, sangeresse gewen, maar uh, haar sister, uh, Betty, het in Dio saam met Rosemary gesing vir een lang tyd uh, tydens haar vroe loobaan. Rosemary doen vir ons uh, die een wat ons nou gaan luister wat ek sê, is eindelijk een country liekie, hy behoort meer heeltemaal country te wees, dit is This Old House, Rosemary Clooney. This old house wants knew his children, this old house wants knew his wife. This old house was home and comfort as they fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now he trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't you gonna need this house no longer. Ain't you gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor this house no longer. He's getting ready to meet the saints. This old house is a getting shaky. This old house is a getting old. This old house lets in the rain. This old house lets in the cold. Oh, his knees are a getting chilly, but he feels no fear of pain. Cause he sees an angel peeking through a broken the pain. Ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor, ain't got time to oil the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer, he's getting ready to meet the saints. of thunder. This old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is a getting feeble. This old house is a needing paint. Just like him, it's tuckered out, but he's a getting ready to meet the saints. Ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. geniet as Lekker, lekker, dit is Rosemary Clooney, This Old House. Eh, lekker opgewekte eniekie daar. Um, Rudy Klaaste en uh, eh, Corlea Bota, uh, eh, hulle het uh, gereeld saam gesing en, uh, as uh, Rudy en Corlea, uh, en uh, hulle sê hierdie lievelingpaarkie, sy paai het in maart 2011 gesky, weens redes wat nie aan die publiek bekend is nie, Corlia daarna een solo loopbaan gevolg, Rudy en Corlia het opslag gemaakt nadat hulle eerste duet album, Ons Lieflinge, Our Darlings, binnen acht weke uh, eh, gouwe status bereik het en dit wat om gedoen te word. Hulle doen een van, eh, wat is, uh, is Nick Taylor? Ja, ek denk hy was een schoolonderwijzer gewees en uh, hy het stille rivierstrome bekend gemaakt. Nou dit is die een wat hierdie twee sangers nou vir ons bring, Rudy Klaasse en Corlia Bota. Jou huis is waar jou hart is stille straat Slase en Corlia Bota met Stille Rivierstroom en ek sê altyd as ek uh, die twee van hulle, of as ek enig iets van Rudy, hy doen die verwerking van die muziek wat hy saam met uh, eh, mede kunstenaar of kunstenares dan opneem en hy is magnifiek uitstekend met daar die aspek. Hy uh, verdraai en hy uh, maak het so paslik uh, vir die stemme wat hy beskikbaar het om die liekie mee te sing. Uh, hallo Kroonstad, ek sien jylle is ook hier en jy sê jy sal van drie uur af luister jy en jy geniet elke plaat so ver nog van drie uur af en uh, ja, tot nou. En uh, ek dink ek genoeg, uh, dit is uh, <laughs> uh, Louisa, uh, Louisa Heinz Meyer, wat daar van Kroonstad af vir ons uh, uh, groet. Um, ek denk ek gaan gauw nog eniekie indruk voor ek dan oorgaan om die funny spot, ek weet Joy raak ongeduldig as ek nie funny spot op sy tyd het nie, uh, so ek beter <laughs> gauw hierdie ene speel, dat ek het so by kwart oor 20, 25 eh, oor, nee, dit is te ver, uh, New World in the Morning, sy stereo album van Roger Whittaker, wat in 1971 vrygestel is, uh, of uitgereik is, dit bevat enkele van sy gewildste liekies, waaronder The Last Farewell, A Special Kind of Man, uh, dit die titelsnit is New World of the Morning, en Streets of London, maar die liekie wat ons gaan luister is New World in the Morning. Everybody talks about a new world in the morning myself, don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new said too many folks just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel in you tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes would twinkle up New World in the Morning eh, dier Roger Whittaker is het nie wonderlik nie, ne, dat elke ochend as jy opstaan, het jy een hele dag wat voor jou le, wat jy kan buig en doen wat jy wil, hy is, hy is vry tot jou beskikking, is wonderlik ne, dit is een New World, elke ochend ok, ons het daar gekom Joy, sit recht op um, ehm, ons gaan nou Darren, Darren Wackett Simpson. Hy is geboren 19 april 1977. Radioomroeper wat sê dat augustus 2010 op uh, FM 94.7 sy uh, ochendprogram Breakfast Express uh, bied hy aan. Die uh, eh, vertooning is voorheen dier Jeremy Mansfield, een komediant op sy eie, aangebied is onder die naam The Rude Awakening. In uh, januari 2018 het Simpson die 94.7 verlaat om by 94.5 KFM ontbijtskou aan te sluit. Uh, nou, Simpson het sy prank call geleef word die titel Wackets Window on the World en steeds in uh, plek op 94.7 ook. So hy stuur die afskrifte of die uitsending dan direct uit na hulle ook. En Stereo in Johannesburg en KFM Breakfast in Kaapstad. Sy pranks is dageliks beskikbaar vir podcasts dier die radiostasies. En dis precies wat ek nou doen. Ek bied een van sy uh, podcasts aan uh, en ons gaan vandag luister na Wackhead en uh, wat ja, <laughs> hy, hy vreet een uh, Ierse paarkie uit en wat hier in Zuid-Afrika is en net aanhou uh, kinders produce. Stop producing Irish children. Dit is Wackett Simpson. Nou, jy kan jy voorstel nou, hoe upsetting dit vir een ouwer moet wees as jy so uh, de, uh, instructie krij. Stop producing Irish children. Kom ons hoor hoe verloop dit. Hello? I'm calling you from the Department of Home Affairs. Yeah? There was a registration here. My Is it for my daughter? What you call 23rd of April? Uh, sorry, uh, I can't understand what you're saying. My Is it for my daughter? My daughter, we registered my daughter on the 23rd of April. Where are you from, ma'am? I'm from Ireland. Hmm. You're from an island, which one? no, from Ireland. The Republic of Ireland, Dublin. Can you speak English and not Irish? Oh. No, I am speaking English. She's... Are you eating? no! He says, Mom, he says, can you please speak English? He says, I said, I am speaking English. He says, Mom, he says, are you eating? He says, I can't understand what you're saying. Yeah, I just hung up on him. Hello? Uh, sorry if I'm interrupting you at lunchtime. <laughs> Okay. Okay, because I can tell you eating while you're talking. no, I'm not eating. It's just that you can't understand me. Because all I'm hearing is Guinness, rrr, potatoes. Yeah. I notice you're on a two years work permit. Yeah. Ma'am, you've got now, I see there's five children registered here. That's correct. Yes, ma'am. This is too many children here. It's too many children. yes. Ma'am, what I'm trying to say, if you want your permanent residency papers, you would have to get neutered first. So I have to get sterilized before I can get any papers in this country? Yes, ma'am. Why? Ma'am, you can't just go and have child after child after child after child after child after child after child. Hold on. After child after child after child. After child after child. Okay, can I speak to a manager there, please? Okay, he's in the toilet making poo right now. <gasps> <laughs> Ach, look, just call me back when the manager can talk, okay? He's just making a poo and he's coming back now. Oh, she's not loving that. He says uh, you can't get any papers for Barbara unless I go in and get sterilised under the government law. I have to get sterilised so they can be guaranteed that I'm not going to have a child after a child after a child after a child. Yeah, and I'm going to have to go through the menopause and everything <gasps> because you can't have any more so I came to him and I said, look, look, can you get a manager, please, and, and get a manager to talk to me? And he says, the manager's in the toilet. He says, making a poo. <laughs> well, this season, you might go back. Yeah, he said he's getting his manager now off the toilet after making a poo. <laughs> That's what they're saying to me. I know. Hello? Hello, ma'am. Hi. Yes, um, my boss is back. His name is uh, Jacob. Okay. Okay, hold on. <laughs> Hello, it's Jacob here. <laughs> Hello, Jacob. What what is going on? Sorry, I was just making a poo. <laughs> okay. Yeah, no, that that man that has been talking to me on the phone. Yes. Is that telling me that I have to get sterilized? Yes, that is correct, ma'am. Hmm. It's the law that I have to go and... So I don't see why I have to go in and get sterilised for this government. Yes, before you can get your papers, because we don't want you to have before number I six. you guys wow. messed up your country there in Ireland. now you come to our country. You're going to bring your uh, colonial tendencies here hold on for a second. Their country has half of your country's uh, people over there. There's more South Africans in Ireland than there is probably living here. Yeah, but... And Nigerians. And half of Africa. Um, you don't pay for kids here, and I can't understand why your government is making me go in and get sterilised. But I don't see what's that any business of you of how many kids I have. Okay, so you're telling me you go around to all the people that live in the townships and all the people that live in South Africa and you count how many kids they have. No, they're South African, that's okay. Because <laughs> they're South African, they're allowed to have more than five kids you can have 20. But if you are a foreigner... oh. Yeah, ma'am, you are a breeding machine. So I go to a solicitor and I'll get in contact with okay, you. I've, okay. got, I've got to go make a pool now, okay? So I Okay, can't... goodbye. do what you want to do. Shame, man. Fucking bastard. hey, hey, hey. Hello? Hello, ma'am. It's uh, Jacob, your director of uh, Home Affairs. Go ahead. Yes, I've just uh, got back back from making a toilet. yeah, hold on for a minute, Jacob, for a second. Hold on for a second. Do you need to go make toilet? No, I don't need to go to the make the poo, and I wouldn't even tell you if I wanted to go to the toilet. Why would I want to go to the toilet? Why are you ringing me for? Okay, I want you to talk to my my my boss. My boss. Okay, I'll talk to your boss. Hi, babe. What? Hi, babes. I'm gonna kill you. <laughs> I swear to Jack, this is Wackle isn't it? It is. I'm gonna kill you, wow. you little swine, you. I'm gonna <laughs> Wow. You'll probably get battered when I see you. I swear to you'll be living on the sofa for a month. Wow. in my bed. I swear and you know I went listen to Wacker Simpson every morning. I knew this was a bleeding wind-up. I knew it. <laughs> Oh, ah. Martina! Ah, I love it. Erasmus, welcome She knew South it was a wind-up. She knew it was a wind-up. Those South yeah. African bastards. Janne. <laughs> hier by die einde te begin sy nou rechtig, nee, ek geloof nie, dit was eers Iers gewees nie, ek dink sy het begin in Grieks praat daar so, uh, eh, en uh, uh, wie kan haar blameer? Sk <laughs> ok, Scott Joplin is volgende op die draaitafel, hy is 24 november 1868, 1868. nou wat op aarde, dit moet sekere fout wees, 1868, want hy is oorlede 1 april 1917. O ja, oké, okay, dit is moeilijk, ja. Uh, eh, 1868 is hy gebore en hy is oorlede op 1917. Eh, hy was een Amerikaanse komponist en een eh, pianist met die naam King of Ragtime. Hy het meer as 40 ragtime stikke in een ragtime ballet uh, en twee operas gecomponeerd een van sy eerste en gewulste stikke, uh, eh, die Maple Leaf ja. Rag, het die genre sy eerste en meest invloedreike treffer geword en is later geherken as die uh, uh, kenmerkende lap. Nou Joplin het een ragtime beskou as uh, vorm van klassieke muziek wat uh, bedoel is om concert, uh, in concertsale gespeeld te word en hy het grootliks die uitvoering van ragtime uh, min ach as honky tonk machine wat uh, die algemeenste salonne voorkom. Ons gaan luister na sy weergawe van, ek sal hom ook onder rag klassificeer, uh, eh, jylle allemaal ken The Entertainer, muzikale of uh, net instrumenteel, kom ons hoort, The Entertainer, hy het ook een lekker, lekker, um, wat noem is dit, uh, eh, a eh, eh, line dance wat die mense inoefen op die entertainer, hier kom hy. lekker lekker opgewekte daar, die Scott Joplin wat die Likie The Entertainer vir ons aangebied het. Russ Hamilton is op die draaitafel en um, hy is geboore 19 januari 1932, oorlede op 11 oktober 2008, was een Engelse sanger en Likie skryver die top 10 in Verenigde Koninkrijke gehaal met uh, die uh, We Will Make Love die liekie is eindelijk verban op een stadium, net as gevolg van wat hy insinueer, we will make love. Dit was, ay jessie, die mens kan nie dink dat het so preets was in daar jaar nie. Oh yes, we will make love. Uh, maar in die in Verenigde Staten was dit die B-kant van die Solo 7 Rainbow, wat ook uh, die top 10 gehaal het. En dit is juist die een wat ons nou gaan luister. Ons gaan luister na Ras Hamilton en die liekie is Rainbow. Lekker luister. Ups, nou waar, kruip hy nou weg. Kups, 1957. I'm saving my money to buy you a rainbow, a rainbow. to fit on your finger. After I've gone and bought you the rainbow, I'll go out and I'll buy you the moon. When we go walking side by side in the moonlight. We'll count the stars as we go strolling by. Maybe one day we'll own those beautiful diamonds that glisten like the teardrops from your eyes. You know how I feel on a moment like this. When hand in hand, when we reminisce. Your eyes seem to glow when you whisper low. Oh, I really love you. I'm saving my money to buy you a rainbow, a rainbow, a rainbow. to fit on your finger. oeis, ja, hy ou beter geremind word, dat uh, beloftes maak skuld. I'll buy you the moon, eh? beloof hy. <laughs> hy sit homself in een situasie daar, hy gaat sikkel om daar uit te kom, ek sê jou nou. Ok, nou kom ons by die ou rasperstem, die ou rasperstem, en dit is Rod Stewart, Britse sanger, liedjeskrywer, op 10 januari 1945 is hy in Londen, Engeland geboor, bekend vir sy bekende raspers, ek sê altyd, hy is die mannelike Bonnie Tyler, en vir Bonnie Tyler sê ek, sy is die vrouwelike Rod Stewart, oor hulle raspers stemme. Uh, hy het in die 1960s in verskye verenigde koninkryke sy groepe opgetree. Maggie May het hy in 71 sy eerste treffer het het geword, 1975 het hy na Amerika verhuis, uh, sy treffersliekie sluit in Tonight's the Night, Do You Also Think I'm Sexy, uh, van 1978, hy het gedurende die 80er jare, een vruchtevolle loobaan beleef, en paar treffers in die 1990s ook gehad, maar het in 2000s weer een sterk terugkomst gemaakt, hy het een Grammy toekening in die tra beste traditionele popstem album in 2004 gewend, Nou, die liekie wat ons gaan luister van eindste Rod Stewart is Sometimes when we touch. Wat gebeur dan? The honesty gets too much. Ja, natuurlijk. MUZIEK You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you in what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But to all the insecurity, some tenderness survives. I'm just another otter, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes 주 At times I understand you, and I know how hard you try. I have watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister but then the passion flares again. Hmm. As hy, eh, dit was eh, die eindste Rod Stewart wat uh, groot groot treffer gehad het met Sometimes When We Touch. Ok, ek denk ek gaan nog so, ja, kom ons maak het, uh, Ronelle Erasmus, die laaste liekie van die uh, traditionele uh, <laughs> eh, plate lys en dan sal ek begin met die uh, lys wat vir my ingesteer is dier die lede van uh, die uh, Global Arts groep. Nou, oké, okay, so, ons gaan luister nou na uh, die groep uh, Touch of Class, ne? Nee? met die oorspronkelike lede Dion van der Merwe en Ronel Erasmus. Het in 1985 ontstaan en was aanvankelijk jes hierdie mense lands aan so hond. Oora, ah, kan julle hoor, ek weet nie. Hy pla my verskrikkelijk en so gaat hy dwars dier die dag, betekker dwars dier die blerrie nacht ook. Um, ehm, uh, eh, Oké, okay, hulle uh, het uh, later het, eh, was hulle die uh, begeleidende orkest vir Annelie van Rooyen, Manuel Escorcio en uh, André Swartz. Hulle album Ek en my meisie, wat gedurende 1992 die licht gesien het, het gouwe status bereik met 25.000 verkope en voortgegaan om een jaar later platinum status te bereik. Ons gaan luister na een liekie wat Ronel Erasmus haarself sing en, uh, wel, Jo, daar is so baie titels vir die liekie. Ek weet, partij mense noem hom op die wal van die visrivier en dan algemeen, meer algemeen, is hy, sal ek jou ooit weer sien? Kom ons luister, Ronel Erasmus en sy was, daai tyd was sy van Touch of Class. Sy doen nou gospel muziek. Soon het gelang en die woegers getroer, soos net in die karo kan gebeur. Ek het jou op daardie lui lekker middag vir die eerste keer gesien. Jou haar het sacht hier die briesie beweeg, jou oe het oor ou kop gevier jou gevra of ek langs jou kan sit op die vaar van die visrivier Sal ek jou ooit weer sien Sal ek jou steen my hart sy gedagtes verstaan en die uur het stil gaan staan en net soos een sprookie en stories gebeur het die lucht skielik paske verkleur ons tere verlede en toekomst gedeel en die sterre op die water gespeel skichter geluk was vir ons beskik Misschien wou ek dit net graag hoor Sal ek jou ooit weer sien Sal ek jou stem weer hoor Soos die aand op die val van die visrivier vast Maar die vis rivier Jy sal leen oor die brugie na die ander kant En gaan staan op die grasse rand Jy het oor water en sterre geroep Gesê tak sien ek jou weer En aand vir aand en jaar na jaar Het ek daar gaan soek vir jou spoor Een aand was die wolk weer perske omsoom Toe weet dat jy vast net het droom Sal ek jou ooit weer sien Sal ek jou stem weer hoor As hy is een prachtige ene dier Ronel Erasmus van Touch of Class. Ek weet hy ene en die ander ene is uh, Helene Bester, uh, mansmens van my, is vir my twee speciale liekies. Ek weet nie hoe kom ek net meer aangetrokken voel tot daar die twee nie. Ok, ons is nou op die groep se muziek keeses en ons gaan heel eerste luister na muziek Eh, Dan en Shay, Amerikaanse country duo, wat bestaan uit die sangers en liedjeskrijvers uh, eh, Dan Smyers en Shay Mooney. Hulle is geteken by Warner Brothers Nashville en het ses albums vrygestel. Um, ehm, where, it, where It All Began, Obsessed, Dan and Shay, Good Things, Bigger Houses and uh, eh, It's Officially Christmas is die liekies wat hulle uh, geproduce het die double album van hulle nege enkelsnitte het vijf die eh, country airplay treffers gekroon en drie die hot country songs treffer lees. Die duo het saamgewerkt met Justin Bieber, Charlie Putt, eh, Rascal Flats, eh, Lindsay Sterling, Ray Lynn en eh, Kelly Kelly Clarkson van 2019 tot 2021. Dis onlangs daai <laughs> in vergelijking met my normale of my algemene uh, muziek van Tuka. Uh, maar dit sê daarom van Tuka tot nou en dit is, is ek eindelijk uh, soos een vars briesie om van nou ook vir julle aan te bied. Um, ok, hulle het uh, drie achter die volgende Grammy toekennings vir beste country deal uh, groep optrede en gewen met die liekies Tequila, Speechless en 10,000 Hours met Justin Bieber's. Uh, eh, ok, eh, die eerste ene wat ek van hulle ga, van die groep gaan speel is aangevra dier uh, ach toch dan gaan ek verkeerde plek Elaine, Elaine Global Arts en sy sê, dankie dat jylle mense sy levens aanraak en licht bring waar het nodig is, mooiste mense met mooiste persoonlikhede. Ons is bly dat jylle bestaan en ons amal uh, eh, waardeer. Mag jylle geseend wees, jylle is kostbaar vir amal en dan die liekie sy naam is wat dier Dan en Shai gedoen word. Glad you exist. Nou ja, dit is nogal paslik die boodskap met hierdie uh, eh, Likkie, um, ehm, glad you exist. Uh, is daar so iemand in jou leven wat jy so blij is, dat hulle een deel van jou leven is? Kom ons hoor, klink hy, um, ach, jy sê, nou gaan ek al die plekke, jy weet, ek is so op my sene wees met die muziek wat ek nie ken nie. Glad you exist, Dan and Shay. Thank you. Here's to all the late night drunk phone calls that you picked up. Here's to all the bad decisions that you didn't judge. All the love yous and the hate yous and secrets that you told me. Here's to everyone but mostly us. There's a couple Look what a hello from a stranger turned into Caught up in a moment like it's just us in this room All the right words at the right time And you know them cause you know me better than anyone else well, We don't need anyone else There's a couple you ever go, don't you ever go, don't you ever go changing Never let me go, never let me go, never let me go, baby Don't you ever go, don't you ever go, don't you ever go changing Never let me go, never ever let me go, never let me go, baby There's a couple Daar is hy, ek is terug, ek is terug, ek is hier, ek is nog steeds hier so. Nou, ja, ek weet daar is een ander een frog wat dit doen, crazy frog of so iets, en uh, die liekie is iets soos Axel Fox, uh, maar ek kry nou nergens die specifieke eh, tekst daarvan nie, maar kom ons luister dan na hom, en dit kom ook van die uh, eh, ach, Elaine, yes, <laughs> like, Crazy Fox, of nee, kom ons luister eers gauw hierheen, dit is een wat sy ook soms maar net opgesit het, nie noodwendig as deel van die uh, uh, uh, snitte wat hulle gekies het nie, hier is soms maar net een wat sy daar opgesit het en uh, dit is een wat dier hot butter gedoen word. Hulle is Amerikaanse instrumentele orkest en een klaverborgspeler en ateliermusikant Stan Free. Die ander groeplede was John Abbott, Bill Jerome, eh, Steve Jerome, Jenny, Danny Jordan en Dave Milani. En die liekie wat hulle vir ons doen is een instrumenteel van die vroege vroege. Dit is eindelijk hierdie liekie wat die uh, idee begin het, laat ons dan muziek van die groep moet opzet en hot butter, eh, kom ons noem dat hy weer ook dier uh, Elaine op die groep gesit is, hot butter se popcorn. Thank you. Outro popcorn, uh, dit pas nogal ne, die groep is hot butter en die liekie popcorn. Um, ja, ek maak my popcorn baie keer met uh, botter in plaas van met so'n bykie olie in die pan uh, of uh, in die pot. Jy kan nie in die pan popcorn maak nie, maar in elk geval, kom ons stap aan. Uh, as as jylle my kan hoor so tussen die honde deur. Ehm... Um, die volgende een, ok, dit is nou uh, Elaine se ander ene wat sy aangevraad, uh, eh, dit is uh, eh, die uh, crazy frog, uh, wat uh, Axel F doen. Nou, Axel F is elektronische instrumentele snit dier die Duitse muzikant Harold Faltermeier. Die snit het gedien as een themalied by die rolprint Beverly Hills Cop, die gelijknamige karakter van die film franchise, die rolprint franchise, waarop dit gebaseer is en het in 1985 internationale nummer 1 treffer geword. Die enkelsnit het 1984 dier MCA vrygestel en het, het uh, nummer 1 in Ierland, sowel as Amerika uh, bereik. Ek kom achter dat uh, waar ek normaal weg my uh, muziek wat ek speel uh, nou nie so specifiek gekies nie, maar wat ek sommer my net uh, speel, kom uh, gewoonlik uit Britannia, uh, eh, of uh, uit uh, Zuid-Afrika, en so, ja. maar die groepse program is, uh, is meer van Amerika, so lyk my die meer onlangs muziek, het Amerika die gewildste vir hulle muziek. Nou, oké, okay, um, ek het gesê, hy was uh, nummer 1 in Ierland, sowel as op die Amerikaanse billboard hot dance club play treffersluis bereik. Daar benevens was dit een nummer 2 treffer in België, Canada, Nederland, Switserland, die Verenigde Koninkryk en West-Duitsland. Ons gaan nou luister na hierdie ene. Uh, Eh, en ek weet nie of jylle, want hou baie lang terug, was daar so'n spot enetjie gewees met die Crazy Frog, waar hy op, op sy motorbike sit, en dan vroom, tututututu, jy weet, daar ene, uh, nou, hierdie, lyk my, is die selfde ou uh, Crazy Frog, wat in hierdie um, liekie vir ons uh, aanbied. Hier kom hy, Crazy Frog en Axel F, Axel Fox. Axel Fox. What's going on? Ding, ding. was al twee wat ons nou geluister het was van, oh nee, al drie wat ons nou al geluister het, was van Elaine en uh, ja, sy het met hierdie uh, popcorn ene, het sy ook een uh, boodskap geloos en sy het daarby gesê, um, waar is ons nou? Ok, ja, aan al ons getrouwe en nieuwe ondersteuners, jylle is ons popcorn enige, al, altyd vol energie, kleer en pret, dankie dat jylle by GFM so lekker laat klop, uh, dit is nou Gold, uh, eh, ach, eh, uh, Global Art voor uh, uh, hulle groep uh, of van FM, uh, so lekker laat klop, ons waardeer elkeen van jylle, dankie uh, vir die luisteraars en Popcorn Vibes, het sy vir daai ene gesê. Ok, nou volgende luister ons na Tracy sy twee liekies. Die eerste ene wat sy gekies het is Goo Dolls wat het sing en hulle is Amerikaanse rockgroep gebaseer in Buffalo, New York, bestaande uit hoofsanger en kitaarspeler John Rzeznik. Ja, uh, eh, kitaarspeler, hy is baskitaarspeler en sanger Robert, uh, Robbie uh, Tackett, uh, Ja, The Cuts. Um, en sowel as verskye wisselende lede sê dit hulle stichting in 1986 hulle uh, nadat hulle as covergroep begin het, een covergroep beteken het iemand wat iemand anders sy liekie sing uh, het uh, en toe uh, punk klank uh, ontwikkel het het Google Dolls hoofstroom sukses behaal met die vrystelling van hulle deurbraak enkelsnit Naim en dit is in 1995. Die groep is bekend vir hulle 1998 enkelsnit Iris wat uh, eh, 11 achter een volgende maande op die Billboard Hot 100 deurgebring het en vir 18 weke boe in die Hot 100 Airplay treffersluis gepiek het. In oktober 2012 het Iris, die, dis nou die liekie, uh, eerste op die Billboard se top 100 pop songs van 1992 tot 2012 uh, eh, was, was hy daar geplaas. Ons gaan luister na uh, die groep is Google Dolls en dan die liekie wat ek nou net van gepraat het is Iris. Kom ons luister. MUZIEK ever to touch you Cause I know that you feel me somehow You're the closest en die liekie is I, Iris is die liekie sy naam en dit is aangevra dier uh, eh, Tracy ons uh, luister na Tracy sy tweede versoek en dit is The Pussycat Dolls wat het sing Amerikaanse meisiesgroep en uh, dans ensemble gestig in Los Angeles, Californië, dier choreograaf Robin Anton. Uh, in 1995 as een nieuw uh, burlesk groep op voorstel van Jimmy Iovine, wat Iovine uh, het Anton besluit om die groep Hoofstroom as popgroep op te neem. Anton het in 2003 een platencontract met die Interscope Geffen A&M uh, Records heading, wat uh, die groep, uh, die muziek franchise omskip, wat bestaan uit Nicole Scheringer, Scherzinger, ja, uh, eh, Kamet Bashar, uh, Ashley Roberts, dit klink amper soos uh, tennis by die Womilden, al die onuitsprekelike name, Ashley Roberts, daar ja, is een mooie ene, <laughs> Jessica Sutter, uh, mm, Melody Thornton en Kimberly Wyatt. Hulle debiet enkelsnit Sway was op die klankbaan van 2004 uh, rolprint Shall We Dance. Maar ons gaan nou luister na die Pussycat Dolls en die liekie wat hulle vir ons bring is Hi Ho, of wat is hy? Ja, Jai Ho. You are my destiny. Hier kom Pussycat Dolls. Pussycat Dolls. dankie uh, Tracy vir dat jy ook vir ons twee ingesteer het, twee versoeken en dit was hulle daai. Nou sit ek hier met een bykie van een predikament vir uh, eh, Jakko. Jakko, jy stuur en jy wil graag luister na uh, eh, These Boots Are Made For Walking van Elaine, Global Artist. Nou, ja, ek het uh, as jy ingesit het toe ek uh, oop was <laughs> vir uh, eh, versoeken, dan sou ek om gauw gauw vir jou verwerk het. Ek het nie geweet die lijn doen die liekie nie, maar uh, nou, om nou nie heel te te leer te stel nie, uh, sal ek vir jou die een van Nancy dan maar opzet. Uh, ek sal kyk of ek ewers uh, die lijn sinne kan opspoor en om dan uh, download, maar uh, op die oomlik verwerk is ek eh, bezig met die uitsending, so ek kan nie terwijl ek uitsaai uh, download ook nie. So ons luister dan na Nancy Sinatra, haar tweede naam was Sandra gewees. Sy is op 8 juni 1940 een Amerikaanse sangeres en actrice. Sy is die oudste dochter van Frank Sinatra en Nancy Barbato. Sinatra, en is algemeen bekend van 1966 treffer These Boots Are Made For Walking, en dit is wat wat ons gaan luister nou op die oomlik. Ok, so, uh, ek sal op een ander geleentheid dan vir jou, uh, as daar een weergawe van die lijn uh, arts is, dan sal ek vir jou die ene gaan opsoek en aflaai. Dit is ongelukkig, het ek om nie op my speelhuis nie. Nancy Sinatra, these boots are made for walking, en dit gaan aan Jakko. Thank you. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' Well, you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin'. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Maar sê, dit was vir Jacco gewees en hy het aangevra vir Elijnse weergawe, maar ongelukkig uh, het sy request nou net deurgekom. En terwijl ek hier bezig is, kan ek nie nog gaan opsoek ook nie, so ek het vir hom Nancy Sinne gauw gaan trek uit die archiewe uit en uh, dit vir hom opgesit. Nou kom ons by Mickey. Mickey's uh, uh, kese en hy die uh, eerste wat hy vraag is van Credence, Credence Clearwater Revival, dit is nou meer weer in my atmosfeer of in my uh, eh, uh, eh, geheer of uh, ja, die type muziek wat ek nog altyd opstel. Uh, <clears throat> Clearwater Revival en hy uh, is baie populaire groep van die middel 60s en in 1969 neem hulle deel aan die bekende uh, Woodstock Festival, met onder andere hulle heel eerste nummer uh, een treffer, Bad Moon Rising. Ons gaan nou luister na hulle, en soos aangevra dier Mickey, uh, die eerste een van hulle wat hy aanvra is, Have you ever seen the rain? Kom ons hoor. Ja. Clearwater Revival, wat daar vir ons gesing het, Have You Ever Seen Rain? Right, hy het nog een van Credence, maar het lyk my of die tyd my gaan vang. Ek het uh, eh, bykie onderskat hoe lang hierdie uh, eh, versoeken gaan vat. Kom ons stap aan en ons speel Mickey se tweede uh, uh, request, en dit is van Lips, is die groep en uh, die lips is maar nou net een woordspeling uh, van die, op die frase van lip sync. As Amerikaanse disco en funkgroep van die Minneapolis in Minnesota, die groep is uh, eh, vooral bekend vir die wereldwee treffer Funky Town van 1980, wat nummer 1 in 28 lande as een dubbel platinum in verkoop gesertificeer. Nou, uh, ja, kom ons gaan luister nou na die ene, en dit is Funky Town 1980 se liekie van die groep Lips. Lips. sy tweede kees raai en ons stap oor en ons kom nou by Francina of ja, Francina en die eerste een wat sy vraag is Bon Jovi, muziek en acteur John Bowie uh, uh, Jovi, <laughs> Bon Jovi is bekend as die hoofsanger van die, en die stichter van die rockgroep Bon Jovi. Hy is algemeen uh, gebore John Francis Bon Jovi en uh, op 2 maart 1962 in Perth Amboy in New Jersey. John uh, Bon Jovi het sy vroege tienerjare reeds geweet hy wil rockster wees. Hy het die groep Bon Jovi gevorm in die 1980s wat baie gewild geword het en uh, ja, hy het uh, vooral vir uh, krachtbelaar is en uh, ook goed gevervaardigde uh, melodieën um, ons gaan na hom luister en die liekie wat um, Francis aangevraag het is waar is ons nou die eerste ene eh, is Francina Francina uh, Bon Jovi Never Say Goodbye en dan direct daarna gaan ons Kiep Moe uh, ook verrasing Eh, eh, speel, ek gaan hom nie sing nie, ek beloof eh, jylle, uh, jylle sal die radio afskakel. Keep Moore en She's Mine, dis die twee wat aangevraas dier Francina. Kom ons luister hulle sommer al twee direct na mekaar. nou weer, daar druk ek vir keer een knoppie, ok, maar uh, nie dat het eh, een uh, groot train smash is nie, ek sal nou gauw weer op dreef kom, uh, ek net hier terugtrek en rechtskuif en ja, ok, ons trek nou by, ek weet nie, ek kan nie een naam daarby sit nie, uh, maar die mense wat dit aanvra is, uh, waar is dit nou? het lyk soos een groepnaam, dat nou, eh, die een, wat ek verkeerd gedruk het, het als omver gegooi, uh, eh, IEM Systems, nou ja, ek weet nie uh, wie precies die persoene daar is nie, maar hy het aangevra vir uh, Chris Tomlin, twee liedjies van Chris Tomlin en die uh, eerste ene uh, is uh, Amazing Grace My Chains Are Gone en dan is hy ook He Is Worthy Easy Worthy Kom ons luister na die twee in een rij sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first. change baie dankie IEM uh, eh, Systems. Uh, ek sal ongelukkig moet kort knip. Ek gaan nou vir julle Kubai sê en dan gaan ek uitspeel. Uh, en ek wil eers hallo sê aan Rina Boshoff uh, Foster daar van Bethlehem. Sy sê, is redelijk koud daar so vandag, maar uh, ja, maar mens kan voel die somer is op pad rarig. Hy, hy is duidelijk op pad. Um, ehm, um, vooral met al die bome wat nou bot en uh, dat het beginne uh, al mooier lyk, groener en sovoorts. Uh, eh, nou, ja, hier het nou een hele die mekaar spullie so gekom, ek weet nie meer wie het wat gestuur nie, <laughs> ek het, jy weet, met die wat ek so onzeker is van waar om die muziek uh, te gaan opspoor vir uh, die aanvra en, enzovoorts, enzovoorts, uh, het ek nou, ek het die liekies hier so, Nou, ek dink hier die volgende twee is dier uh, ehm, Wijnand, Wijnand Jordaan, aangevra. Dit is uh, van, van uh, twee persoene, Steven Sterling, Ryan Watt, en dit sê, vat my hand, en dan die uh, ander ene is die Thompson Twins, wat sê, dokter, dokter, ek dink hulle is al twee van Wijnand Jordaan, en dan gaan ek die finale twee, ek gaan al vier nou, sommer net in een rij, ek gaan vir julle baie sê, dan gaan ek net uitspeel met die vier wat nog oor is. Uh, myne is heel laaste, en dit is Heino se eh, La Montanare en Petula Clark, wat vir ons uitspeel met Seiler. Seiler. Ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel was. Ek hoop julle die program geniet, al was hy so die mekaar die laaste drie kwart uur, wat ek uh, <laughs> sê volksvreemde muziek vir my uh, gespeel het. En, uh, maar uh, ja, so bykie afwisseling van tyd tot tyd uh, kan net goed wees. Uh, Oké, okay, ek sê uh, da, die, die vier liedjes kom nou en ek sê vir julle bye for now ek uh, sluit af met die vier. Kyk na die sterre, na die hemelruim daarbo, na die mense van tye reeds verby. Vind nieuwe licht in die diepste donker, vaste hoop vir eeuwig, liefde sal ons red, vat my hoofd. donker is die pad Moeilik maar oorwinbaar Volg dit met wachtmoed Besluit om terug te gaan Vloe in morgen en die dag wat nog voorlaat Stel die voorbeeld vir amal rondom jou Vat my hoog geslagte wat steeds kom, vat my standing to